Միաժամանակ կպարզաբանենք այդ գործընթացին առնչվող մի շարք հարցեր։ Հաղորդման ընթացքում կքննարկենք նաև կոնկրետ դեպք, որը քաղաքացուն արդեն տևական ժամանակ ուզում է։ Դատական քաշքշուկներից եւ փաստաբանների հետ աշխատելուց հետո այնուամենայնիվ քաղաքացին չի կարողանում հարցին լուծում տալ։ Օրենք եւ իրականություն հաղորդաշարի այսօրվա հյուրը փաստաբան Էլադա Ղահրամանյանն է։ Արցախի հանրային ռադիոյի օրենք եւ իրականություն հաղորդաշարն է ձեզ հյուրընկալել։ Տիկի Ղարամանյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Այսօր հաղորդման համար մենք ընտրել ենք ամուսնությունն ու ամուսնալուծության պետական գրանցումը։ Ուրեմն այսպես, պետական գրանցումն առհասարակ զույգին ապահովագրում է այն խնդիրներից, որոնք կարող են առաջանալ ամուսնալուծության դեպքում։ Սակայն այս խնդիրը կարող է կարգավորել նաև ամուսնական պայմանագիրը։ Որքանով է Արցախում գործում ամուսնական պայմանագիրը, սակայն մինչ այդ մի փոքր ամուսնության եւ ամուսնալուծության պետական ուսումնասիրության գրանցման մասին։ Շնորհակալություն։ Նախ նշեմ, որ ամուսնությունը որպես այդպիսին, այսինքն իրավական տեսակետից ամուսնությունը առաջանում է միայն ու միայն դրա վերաբերյալ պետական գրանցում իրականացնելուց հետո։ Այսինքն եկեղեցով ամուսնանալ է դարարողությունը, դա կարելի ասել դերևս տարիներ առաջ համարվել է որպես զույգերի ամուսնության փաստ, որ կողմերը, այսինքն տղամարդը եւ կինը եկեղեցու միջոցով ամուսնանում էին, համարում էր որ նրանք ամուսիններ էին կամ էլ այսպիսի արարողություն, որ որ հարսանիք էին կազմակերպում, հravirում էին հարևաններին, բարեկամներին, ծանոթներին եւ առանց ամուսնությունը պետական գրանցման ենթարկելու դա էլ նույնպես համարում էր ամուսնություն։ Նույնը վերաբերում է նաեւ քաղաքացիական ամուսնություն հասկացողությանը, բայց դրանք իրավական որևէ հետևանք չեն կարող առ առաջացնել, ինչու, որովհետև ամուսնությունը կնքում է քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցում իրականացող մարմիներում Արցախի հանրապետության ռեզոլյուցիայով սահմանված կարգով պարտադիր ամուսնացող անձանց ներկայությամբ։ Եվ նրանց իրավունքներն ու պարտականությունները ծագում են միայն քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցում իրականացող մարմիներում ամուսնությունը պետական գրանցման ենթարկելու պահից։ Հենց այդ պահից էլ արդեն առաջանում են ամուսնական, ընտանեկան հարաբերություններ, որոնք որ կարգավորվում են եւ սահմանադրությամբ, եւ ընտանեկան օրենսդրությամբ, եւ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, այսինքն ծագում են հարաբերություններ։ Հետևաբար ձեր մատնանշված ամուսնական պայմանագիրը դա եւս պետք է բխի հենց ամուսնության պետական գրանցումից։ Եթե կողմերը ամուսնական պետական գրանցման, այսպես ասած, ամուսնությունը չի գրանցվել, հետևաբար ամուսնական պայմանագիրը որպես այդ այդպեսին իրավական որևիցե ուժ չունի, հատկանշական է նշել, որ ամուսնական պայմանագիրը նոտարական կարգով պետք է վավերացվի եւ մեր մոտ նույնպես օրենսդրությամբ եւ առհասարակ օրենքով նաեւ թույլատրվում է ամուսնական պայմանագիր կնքելը։ Ես հիշեցի դեպք, երբ որ մի, եթե չեմ սխամ, 3 տարի առաջ զույգերը ամուսնանալուց առաջ ցանկանում էին կազմել ամուսնական պայմանագիր եւ հիշեցի, որ ամուսինը արտասահմանից էր, <laughs> որ սիրահարվել էր մեր հայ աղջկա վրա, ցանկանում էր նրա հետ ամուսնանալ, սակայն պահանջում էր ամուսնական պայմանագիր։ Նրանց համար ամուսնական պայմանագիրը կազմվել է, նոտարական կարգով ավերածվել է, ամուսնությունը պետական գրասման ենթարկվել։ Ամուսնական պայմանագիր հասկացողությունը նույնպես օրենքով հստակ սահմանված է, թե դա ինչ է իրենց ներկայացնում, ինչ վավերապայմաններ պետք է իր մեջ ներառի։ Սա կարելի է ասել մի այնպիսի փաստաթուղթ է, որը հետագայում հեշտացնում է ամուսինների, այսպես ասենք, ցավալի հետևություն, որ ամուսնալուծություն կարող է իրենց ամուսնությունը ցավալի հետևան կարող ունենալ ամուսնալուծություն եւ այդ ամուսնալուծության գործընթացը շատ շատ շատ թեթեվացնում, որտեղ այնտեղ կարող են հստակ նշված լինել, թե ամուսնալուծվելու բարագայում ամուսիններից ում ինչ գույք է պատկանելու, ցանկացած տար կարող էր մեջ ներառել եւ գույքային, եւ երեխաների խնամք, ալիմենտային պարտավորություն եւ այլն եւ այն, այսինքն դա ինչ է իրենց ներկայացնում հետագայում կողմերը դատական քարքշուկների մեջ չեն մտնելու, վեճերի մեջ չեն մտնելու, այլ եթե այդ պայմանագրում հստակ կետեր են մատնանշված, հենց դրանցով է պետք է ուղղորդվեն իրենց ամուսնացությունը, այսպես ասած, խաղաղ պայմաններում լուծելու հետ կապված։ Հիմա ասենք Տիկի Ղարամանյան, եթե համատեղ կյանքի ընթացքում ամուսինները ձերք են բերել գույք կամ որևէ սեփականություն, սակայն չկա ամուսնության պետական գրանցում, այս դեպքում ինչպես է կարգավորվում հարցը։ Նախ նշեմ, որ եթե նույնիսկ ամուսնություն գրանցված էր համապատասխան մարմիններում եւ ամուսինները որոշել են ամուսնալուծվել եւ տվյալ պարագայում անհրաժեշտություն առաջացել համատեղ կյանքի ընթացքում ձեր բերած գույքը բաժանել, դա հատուկ կարգավորվում է օրենսդրությամբ, թե կոնկրետ գույքը ինչ եթե դա լինում է համատեղ սեփականություն, կարող է լինել նաեւ այնպիսի գույք, որը անբաժանելի է։ Դրանց մասով առանձին հիմնավորումները եւ կարգավորումներ օրենքով նշված են Նաև պետք է նշեմ, որ նախքան ամուսնանալը եւ նույնիսկ նա ամուսնության ընթացքում ամուսիններից յուրաքանչյուրի նվեր կամ ժառանգություն ստացած գույքը դա ամուսիններից յուրաքանչյուրի սեփական գույքն է եւ մյուս ամուսինը չի կարող հավակնել այդ գույքին, որը որ ժառանգություն ու նվիրատվության կարգով է ամուսինը ստացել, մնացած դեպքերում դա կարող է համարվել օրենքի ուժով կարող է համարել համատեղ կյանքի ընթացքում ձեր բերված գույք։ Սակայն շատ դժվար է լինելու կարգավորել այդ հարցը, եթե ամուսնությունը գրանցված չէր, այսինքն կողմերը քաղաքացիական ամուսնության մեջ էին գտնվում եւ այս կամ այն հանգամանքներից ելնելով ձեռք են բերել արժեքավոր գույք, որը որ ցավոք սրտի արդեն պետք է իրենց ընտանիքը քայքավել է, պետք է բաժանել։ Այս պարագայում դա չի կարող օրենքի տեսակետից դիտվել որպես համատեղ ամուսնական կյանքի ընթացքում ձեռք բերած գույք, որտեղ ինչպես նշեցի, ամուսնություն այդպես որպես այդպեսին իրավական տեսակետից գոյություն չուներ։ Գոյություն ուներ երկու անձանց համատեղ ինչ որ գույքի նկատմամբ ներդրում։ Դա կարող է լինել եւ ձերք են վերել չնայած, չգիտեմ, կարող է բաժանելի գույք են ձերք վերել, կարող է անբաժանելի գույք են ձերք վերել։ Ամենայն դեպս այն անձով գտնում է, որ իր իրավունքները խախտվել են եւ ինքը ձերք է վերել գույք, որը որ ներկայումս ապօրինի տիրապետման հիմքով գտնում է այլ անձի մոտ, ապա նա որպես հայցվոր կարող է դիմել դատարան, ապացուցելով տվյալ գույքը ինքն է ձերք վերել, իր ներդրումների հաշվին է ձերք վերել, սակայն այլ անձ այն տիրապետում է ապօրինի լինի եւ պահանջել, որպեսզի դատական կարգով տվյալ գույքը հետ վերադարձնեն իրեն կամ ապացուցի դատարանում, որ նա այլ անձին պատկանող գույքին նկատմամբ ներդրումներ է կատարել, անհիմն հարստացման փաստ է առաջացել, այսինքն անձը իր հաշվին հարստացել է կամ այդ ներդրումները անբաժանելի են կամ անբաժանելի են, այսինքն դա արդեն իսկ իրավական վերլուծության ենթակա հարցեր են, կախված է նրանից, թե ինչ գույք են ձեռք բերել եւ դրանք ինչպես պետք է բաժանել կամ առհասարակ հակառակ որևիցե ապացույց կա, որ անձը իրոքից ներդրում է կատարել կամ այլ անձի հետ միասին համատեղ ձեռք են բերել գույք, այսինքն դրանք չեն կարող դիտարկվել որպես ամուսիններ եւ որպես ամուսնության ընթացքում։ Դրանք պետք է դիտարկվեն որպես անհատներ, երկու առանձին անհատներ, ովքեր որ ունեն քաղաքացիական հարաբերություններից ցակող վեճ, որը որ բառացիորեն ենթակա է քննարկման միայն դատական կարգով կամ վեճի ենթակա է քննարկման հենց քաղաքացիական հարաբերությունների կարգավորման պետության սահմաններում։ Գինղարամանյան որպես պրակտիկ փաստաբան այժմ անդրադառնամ կոնկրետ քաղաքացու հարցին չգրանցված ամուսնության դեպքում ամուսնալուծվելիս սովորաբար գույքի բաժանման միակ եղանակը կողմերի միջև համաձայնություն է սակայն այս դեպքում բոլորովին այլ է պատկերը քաղաքացին խնդրել է հարցադրումը ուղղել ձեզ եւ ստանալ բարձաբանում, ուրեմն 10 տարուց ավելի նրանք չեն գրանցվել, ապրել են համատեղ եւ հանկարծամահ է եղել ամուսինը բայց ունի բավականաչափ ունեցվածք։ Այս դեպքում ինչպես կարգավորել հարցը։ Շատ կարևոր է փաստել, որ որպես ամուսիններ միայն ու միայն օրենքը ճանաչում է այն ամուսնությունը, որը որ պետական գրանցման է ենթարկվել։ Հետևաբար, որպես այդպիսին քաղաքացիական ամուսնությունը դա ամուսնություն համարել չեն կարող եւ բնականաբար այստեղ նաեւ առաջացել է ժառանգության իրավունք, որը որ տրվում է միայն ժառանգներին, իսկ ժառանգների առաջին հերթի ժառանգներ, երկրորդ հերթի ժառանգներ ունի զավակներ տվյալ պարագայում։ Հա, ես նկատի ունեմ, որ հենց առաջին հերթի ժառանգների կազմում դասվում է կինը, երեխաները եւ բնականաբար կին ասելով նորից մենք պետք է հասկանանք միայն ու միայն այն դեպքը, երբ որ ամուսնությունը գրանցվել, այսինքն փաստելով որ նրանք հակացական ամուսնության մեջ են գտնվել եւ դա դատարանը կամ այլ մարմինը կարող է դիտարկել որ նա հանդիսացել նրա կինը, չենք կարող, այսինքն դա հավասարազոր է նրան, որ չենք կարող տվյալ պարագայում հանգուցյալի քաղաքացիական կնոջը համարել նրա ժառանգը, այսինքն ժողովրդպես այդպեսի նա ժառանգ չի կարող հանդիսանալ, հետեւաբար Սովորաբար նոտարական կարգով կամ դատական կարգով պահանջել ժառանգության որևիցե մի մաս, դա բացառվում է։ Եվ բնականաբար եթե նա ժառանգ չի հանդիսանում, սակայն ապրելով հանգուցյալի հետ ներդրումներ է կատարել, չգիտեմ, ինչ որ բիզնեսներին աջակցել է կամ իր հաշվին կատարել է որոշակի գործողություններ, որոնք որ ազդել են հենց այդ հանգուցյալի թողած ժառանգական զանգվածի ավելացմանը, այս պարագայում նա կարող է դիմել դատարան, խնդրելով, որպեսզի դատական կարգով ճանաչվի ինչ որ գույքի նկատմամբ իր սեփականության իրավունքը, եթե նա ինչ որ ներդրումներ է կատարել 10 տարուց ավել բացահայտ բարեխիղճ որ գույք տիրապետել է, օգտագործել է, որ որ թեկուզև հանգուցյալին էր պատկանում։ Ասենք մի օրինակ հանգուցյալը կարող է ունենալ ինչ որ միտեղ բնակարան, որը որ նա չէր օգտագործում, սակայն ոչ թե նվիրել, այլ տվյալ բնակարանը կարող էր ինչ որ մեկ մեկը բացահայտ բարեխիղճ եւ անդ մեջ օգտագործել։ Կարող է ունենալ ավտոմեքենա, որը որ կարող էր օգտագործել հենց այդ կինը բացահայտ բարեխիղճ, չնայած որ նա կարող էր այդ սեփականությունը գրանցված լինել հանգուցյալի անունով։ Հետևաբար, որպես այդպեսին ժառանգություն ինքը իմ մատնանշված գույքը ժառանգական զանգվածի մեջ թերևս եւ մտնում է, բայց կարող է տվյալ դեպքում անձը միջոցներ փնտրել, այսինքն ինչ որ լծակներ փնտրել, օրենքում նշված հոդվածներով, չգիտեմ, կարգով փորձել ինչ որ ձև ապացուցել դատարանին, որ իրոքից ինքը ինչ որ գույքի նկատմամբ ներդրում ունեցել է։ Եթե այդ ներդրում ունենալու փաստը ինքնիստիկյան ապացուցվի, ապա նրա ինչ որ գույքի նկատմամբ իրավունքները նույնպես կարող են ցակել։ Իսկ հակառակ դեպքում, եթե նրանց ամուսնությունը գրանցված չի եղել, բնականաբար ոչ մի համատեղ գույքի մասին խոսք լինել չի կարող եւ բնականաբար նա որպես այդպիսի ժառանգ չի կարող հանդես գալ որևիցե տեղ։ Ցավալի է, բայց փաստ է։ Տիկին Ղարամյան, իսկ եթե ասենք համատեղ կյանքում նրանք ապրել են եւ մի քանի բնակարան են ձեռք բերել մահից հետո այդ կինը որևէ իրավունք ունի դիրապետել շատ կարևոր է որպեսզի հասկանանք այդ գույքի ձեռք բերելու եւ գույքը ինչ որ մեկի անունով գրանցելու գործընթացը այսինքն հնարավոր է այդ կինը կարող է ապացուցել որ ունեցել է բանկային հաշիվներ ունեցել է խնայողություն ունեցել է հնարավորություն եւ ներդրում է կատարել տվյալ գույքի ձեռքբերման համար սակայն այն գրանցվել է ոչ թե իր անունով այլ հանգուցյալի եթե նա հնարավորություն ունի դա ապացուցելու հետեւաբար այստեղ արդեն դատարանը կարող է նրան այդ տվյալ գույքի նկա նկատմամբ որպես ներդրումներ կատարող նրա իրավունքների պաշտպանության հայց ինչ որտեղ բավարար է բայց եթե տվյալ անձը չկարողանա ապացուցել որ իր ներդրումների իր կատարած գործողությունների հաշվին է ձեռք բերվել այդ գույքը նորից եմ նշում շատ դժվար է լինելու տվյալ հարցը կարգավորվի արտադատական կարգով առավել եւս քանի որ տվյալ գույքը գրանցվել է հանգուցյալի անունով բայց որևիցե տեղ չլինի արտացոլված, որ նրա քաղաքացիական զուգընկերը, այսպես ասենք, կինը, ճակետավոր կինը նույնպես ներդրում է կատարել եւ ոչ է իրավունք ուներ տվյալ գույքի նկատմամբ, քանի որ ամուսնությունը գրանցելու դեպքում օրենքը նայեք ինչ է ասում, ասում է անկախ նրանից, թե ում միջոցներով է ձեռք բերվել տվյալ գույքը, մյուս ամուսինը ունի տվյալ գույքի նկատմամբ իրավունք, համատեղ սեփականության իրավունք։ Այսինքն, եթե լիներ այսպիսի իրավիճակ, որ ամբողջ գույքը ձերկ բերվեր հենց հանգուցյալի անունով, բայց նրանք լինեին ամուսնության մեջ, ապա կապ չունի ու միջոցներում է։ Նա միանշանակ կդառնար տվյալ գույքի համասեփական ականատերը կամ վերջին տարբերակը, որ ժառանգն է հանդիսանալու, իսկ տվյալ բարագայում շատ դժվար է, քանի որ իրոքից իրավական գրանցումը կամ իրավաբանորեն գրանցելը կամ պետական գրանցման ենթարկելը ցանկացած փաստաթուղթ, լինի դա ամուսնություն, լինի դա գույքի ձեռքբերման նախադրյալներ, լինի դա որից գործողություն կատարում, դա պարտադիր է եւ սա բխում է մեր քաղաքացիների իրավագիտակցության մակարդակից, որոնք որ նրանք չեն էլ գիտակցում հետագայում ինչ խնդիրների առաջ կարող են կանգնել եւ Իսկ ամենալավ ճակետավոր փաստաբանը ցավոք սրտի միշտ չէ որ կարողանում է նրանց օգնել, քանզի մենք պարտավոր ենք ուղղորդվել միայն ու միայն օրենքով, իսկ օրենքի պահանջները հստակ են։ Շատ բարի, շնորհակալ ենք Տիկին Ղարամանյան։ Շնորհակալ, մի շնոր հանդիպում։ Օրենք եւ իրականություն հաղորդաշարի այսօրվա հյուրը փաստաբան Էլադա Ղարամանյանն էր։ Հետևենք օրենքներին, լինենք իրազեկ, խուսափեք խնդիրներից։